instalazioen mairan, gaztea bat instalatzen bali bada zonde plen edo instalatzen bali bada zonde favorizet delako horietan. Diferentzia, bere dotazioan jen agrikultuar delako hortan, da kaxik uh, bos mila euro arte. Eta ordean, errien xalkapen hori bezik importanta da, zenta hor mintzatzen izan instalazioan genien, banan badia beste xail anitz, ere, uh, nun dirua emaiten den laborariek, klasamendu hortan derako eta eskoleriko zonde favorizedian uh, eh, erri horiek kaxik denatk salbatiak izan nizteke. Banan, hori guziak onore mugizetzen aldia, zenta erranutan mesala, karta ofiziala frantziak emanen diena europata, e, e, ez da onore bukatua eta ordean eh, gauzak egitzen aldia onore. Ordean eh, gu beti zain gira eta behar atxurutuki, presiona atxiki gure eskoldeko erri hori guzien ezartzeko zonde favorizet dela horietan.